1 Korintiërs hoofstuk 14 Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle profeteer. Die een wat profeteer, is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik. Tensy hy dit ook uitlê sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. En nou broers, as ek na julle toe kom en ongewone taal of klanke gebruik, van watter nut sal ek vir julle wees? Ek sal vir julle net van nut wees as ek 'n openbaring of kennis of profesie of lering aan julle meedeel. Dit is net soos met lewelose instrumente wat 'n klank afgee soos 'n fluit of 'n siter. As daar nie klankverskille is nie, hoe sal 'n mens weet wat op die fluit of die siter gespeel word? En as die beul 'n onduidelike sein gee, Wie sal vir die geveg gereed maak? Soos dit ook met julle. As julle ongewone tale of klanke gebruik en nie 'n verstaanbare woord praat nie, hoe sal 'n mens weet wat daar gesê word? Dan praat julle mos in die wind. Daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld en nie een is sonder betekenis nie. Maar as ek 'n taal nie ken nie, sal die een wat dit praat vir my onverstaanbaar wees en ek vir hom. Dit is ook op julle van toepassing. As julle julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Daarom moet hy wat ongewone tale of klanke gebruik, bid om die gawe om dit te kan uitlê. Want as ek ongewone tale of klanke gebruik wanneer ek bid, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbey betrokke nie. Hoe moet dit dan wees? So dat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. Anders, as jy met die gees 'n dankgebed doen, hoe sal 'n gewone mens wat daar teenwoordig is op jou dankgebed amen kan sê? Ek verstaan mos nie wat jy sê nie. Jou dankgebed is wel goed, maar ander mense word nie daardeur geestelik opgebou nie. Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig as 1000 woorde in ongewone tale of klanke. Broers, moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. In die wet staan daar geskrywe dat die Here sê: Deur ander taaliges en deur die mond van vreemde mense sal ek met hierdie volk praat en self dan sal hulle na my nie luister nie. So is die gebruik van ongewone tale of klanke dan 'n teken vir ongelowiges en nie vir gelowiges nie. Daarteenoor is die profesie vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie. As die hele gemeente dan bymekaar is en almal gebruik ongewone tale of klanke en daar kom buitestanders of ongelowiges binne, sal hulle nie sê julle is van julle verstand af nie? Daarteenoor as almal profeteer en daar kom 'n ongelowige of 'n buitestander binne, dan word hy deur almal in sy gewete aangespreek en kom hy tot selfondersoek. Die verborgde dinge van sy hart kom aan die lig. En so kom hy daartoe om op sy knieë te val, God te aanbid en openlik te getuig: "Waarlik, God is hier by julle." Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaar kom, het elkeen gewoenlike bydrae om te lewer: 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Wat die ongewone tale of klanke betref, net 2 of hoogstens 3 moet dit praat. Elkeen op sy beurt en dan moet een wees wat dit uitlê. As dan nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik stil bly in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met homself en met God praat. Wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom en die ander moet beoordeel wat hulle sê. Maar as 'n ander een wat daar sit 'n openbaring ontvang, moet die spreker stil bly. Julle kan almal profeteer, maar een vir een, sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. 'n Profeet het immers beheer oor sy gees. God is tog nie 'n god van wanorde nie, maar van orde en vrede. Soos in al die Christelike gemeentes, moet die vrouens ook aan julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Het die woord van God miskien van julle af uitgegaan of het dit julle alleen bereik? Iemand wat dink dat hy 'n profeet is of 'n ander gawe van die Gees besit, moet erken dat wat ek aan julle skrywe 'n bevel van die Here is. Maar as iemand dit nie erken nie, sal God hom ook nie erken nie. Daarom my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet egter gepas en ordelik geskied word.